Pirmoji karalių knyga, 11 skyrius. Karalius Saliamonas mylėjo daug svetimšalių moterų. Be farono dukters jis turėjo moabičių, amoničių, edomičių, sidoniečių, hetičių, moterų iš tautų, apie kurias viešpats buvo sakęs izraelitams. Neveskite jų ir neleiskite savo dukterų už jų, nes jie tikrai nukreips jūsų širdis į savo dievus. Tačiau Saliamonas įsimylėjo jas. Jis turėjo 700 kilmingų žmonų ir 300 sugulovių, ir jo žmonos nukreipė jo širdį. Saliamonui pasenus, jo žmonos nukreipė jo širdį į kitus dievus ir jo širdis nebuvo tobula prieš viešpatį, jo dievą, kaip jo tėvo Dovido širdis. Saliamonas sekė sudoniečių deivę Astarte ir amonitų pabaisą Milkomą. Saliamonas darė piktą viešpatės akise ir nesekė iki galo viešpačių, kaip jo tėvas Dovidas. Saliamonas pastatė ant kalno ties Jeruzalę aukštumą Moabo pabaisai Kemošui ir Amonitų pabaisai Molechui. Taip jis padarė visoms svetimšalėms savo žmonoms ir aukodavo savo dievams. Viešpats užsirūstino ant Saliamono, nes jis nusigrėžė nuo savo viešpaties, Izraelio dievo, kuris jam buvo pasirodęs du kartus ir įsakęs, kad nesektų paskui svetimus dievus. Bet jis nesilaikė viešpatės įsakymo. Tada viešpats tarė Saliamonui, kadangi tu taip pasielgiai ir nesilaikiai mano sandoros bei mano nuostatų, kuriuos tau daviau, tai aš atimsiu iš tavęs karalystę ir ją atiduosiu tavo tarnui. Tačiau tau gyvam esant to nedarysiu dėl tavo tėvo Dovido, bet atimsiu ją iš tavo sunaus. Visos karalystės neatimsiu. Vieną giminę duosiu tavo sūnui dėl tavo tarno Dovido ir dėl Jeruzalės, kurią išsirinkau. Viešpats sukurstė prieš Saliamoną Hadadą iš Edomo karalius giminės nes kai Dovydas buvo Edome, o kariuomenės vadas Joabas, nužygiavęs laidoti žuvusiųjų, išžudė visus vyrus Edome. Jis ten pasiliko šešis mėnesius su visu Izraeliu, kol išnaikino visus vyrus Edome. Hadadas su kai kuriais edomitais, jo tėvo tarnais, pabėgo iš Edomo, norėdami patekti į Egiptą. Tada Hadadas buvo dar vaikas. Iš Midjano jie atėjo į Paraną. Čia prie jų prisidėjo daugiau žmonių. Jie visi atėjo pas faraoną, Egipto karalių, kuris Hadadui suteikė namus, žemės ir aprūpinimą. Hadadas įgyjo tokį didelį faraono palankumą, kad tas leido jam vesti savo žmonos, karalienės Tachpenesės seserį. Tachpenesės sesuo pagimdė sūnų Genubatą. Genubatas augo Tachpenesės prižiūrimas faraono namuose, drauge su faraono sunumis. Kai Hadadas, būdamas Egipte, sužinojo, kad Dovydas ir kariuomenės vadas Juabas mirė, jis prašė faraono, leisk man eiti į savo šalį. Faraonas klausė jo, ko tau trūksta pas mane, kad nori grįžti į savo kraštą? Jis atsakė, nieko man netrūksta, bet išleisk mane. Dievas sukėlė prieš Saliamoną ir kitą priešą, Eliado sūnų Rezoną, kuris buvo pabėgęs nuo savo valdovo Hadadezero, Cobos karaliaus. Tas surinko būrį vyrų ir tapo jų vadu, kai Dovidas sumušė juos Coboje. Jis su vyrais nuėjo į Damaską, ten apsigyveno ir tapo Damasko karaliumi. Per visas Saliamono dienas jis buvo Izraelio priešas, jam kenkė ir nekentė jo lygiai taip pat kaip Hadadas. Jis niekino Izraelį ir karaliavo Sirijoje. Taip pat ir Nebato sūnus Jeroboamas, Efraimas iš Ceredos, Saliamono tarnas, kurio motina buvo našlė vardu Cerūva, pakėlė savo ranką prieš karalių Priežastis, dėl ko jis pakėlė ranką prieš karalių, buvo tokia. Saliamonas, statydamas Miloje, taisė savo tėvo Dovido miesto sienas. Jeroboamas buvo sumanus vyras. Saliamonas matydamas, kad jaunuolis išradingas, pavedė jam prižiūrėti visos Juozapo giminės darbą. Kartą Jeroboamas, išėjęs iš Jeruzalės, kelyje sutiko pranašą Ahiją iš Šilojo. Jis buvo apsisiautęs naujų apsaustu. Juodu buvo vieni laukuose. Ahija nutvėrė savo naują apsiaustą, suplėšė jį į dvylika dalių ir tarė Jerobamui, pasiimk dešimt dalių, nes viešpats Izraelio dievas sako, aš atimsiu karalystę iš Saliamono ir tau duosiu dešimt giminių, bet vieną giminę jam paliksiu dėl savo tarno Dovido ir Jeruzalės miesto, kuri išsirinkau iš visų Izraelio giminių. Tai dėl to, kad jie paliko mane ir garbino Sidoniečių deivę Astarte, Moabo dievą Kemošą bei Amonitų dievą Milkomą. Nevaikščiojo mano keliais, nedarė kas teisinga mano akise ir nesilaikė mano nuostatų bei potvarkių, kaip jo tėvas Dovidas. Tačiau aš netimsiu karalystės iš jo rankos. Jį paliksiu valdovu, kol jis gyvas, dėl savo tarno Dovido, kurį išsirinkau ir kuris laikėsi mano įsakymų bei nuostatų. Aš atimsiu karalystę iš Saliamono sunaus ir tau duosiu dešimt giminių, jo sūnui duosiu vieną giminę, kad visą laiką mano tarno Dovido žiburys būtų priešais mane Jeruzalėje, kurią išsirinkau savo vardui. Tave paimsiu ir tu karaliausi, kaip trokš tavo siela, ir būsi viso Izraelio karaliumi. Jei paklūsi mano įstatymams, vaikščiosi mano keliais, darysi kas teisinga mano akivaizdoje, laikysiesi mano nuostatų ir įsakymų, kaip darė mano tarnas Dovidas, tai aš būsiu su tavimi, tau pastatysiu tikrus namus, kaip pastačiau Dovidui, ir tau duosiu Izraelį. Taip aš pažeminsiu Dovido palikuonis, tačiau ne visam laikui. Saliamonas dėl to norėjo nužudyti Jeroboamą. Bet Jeroboamas pabėgo į Egiptą pas karalių Šišaką ir pasiliko ten iki Saliamono mirties. Kiti Saliamono darbai ir jo poelgiai bei išmintis yra aprašyti Saliamono darbų knygoje. Saliamonas karaliavo visam Izraeliui Jeruzalėje 40 metų. Saliamonas užmygo prie savo tėvų ir buvo palaidotas savo tėvo Dovido mieste. Vietoj jo karaliumi tapo jo sūnus Rehabeamas.